Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ama ba'd. Şimdi <clears throat> İrab'ın kısımlarından olan ve aslın dışına çıkan e, Esma-i Sitte'yi bir de tesniyeyi gördük. Bu dersimizde de Cem-i Müzekkeri Salim'i göreceğiz. Ve emme Cem'ul Müzekkeri Salim'i Cem-i Müzekkeri Salim'e gelince فَاِنَّهُ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ O vav ile merfu olur. وَيُجَرُّ mecrur olur. وَيُنْصَبُ mansup olur. بِالْيَاءِ ya ile. Tekulu sen dersin جَاءَنِي الزَّيْدُونَ وَرَأَيْتُ الزَّيْد۪ينَ وَمَرَرْتُ بِزَيْد۪ينَ dersin. Cem-i Müzekkeri Salim de e, aynı tesniyede olduğu gibi aynı şekilde çokluğa delalet eden sonundaki ziyade ile ma yedullu ala cem'in bi ziyadetin fi sonundaki ziyade ile cem'e delalet eden lafızlardır. Yani müfredi vardır. Zeydun gibi sonuna u getirmek suretiyle zeydune deriz. Mesela kalemune, kitabune, işte alimune, katibune gibi e, bunlara cem-i müzekkeri salim diyoruz. Sonuna une getirmek şeyle müzekker olan isimleri cemi yapmaya, cemi müzekker salim. Cemi demişler çünkü çoluğa delalet eder. Müzekker demişler erkek yani müfredinin müzekker olması gerekir. Salim demişler çünkü cem, müfred halinden cemi haline dönüştüğü zaman bünyesinde değişiklik olmaz yani mesela Zeydun dediğimizde Zeydune de zanın harekesi de, yanın harekesi de, dalın harekesi de olduğu gibi kalıyor. Doğru mu? Ama aynısını mesela cemi teksirde söylemek mümkün mü? Kalemun aklamun dediğimizde aklamun bütün şeyler değişti. Yani kalemun kaf fethalı iken sukunlu oldu, ak oldu. Misal lamın yanına elif geldi vesaire. Yani müfretteki bünyesi değişmeden cemi olanlara salim. Yani salim ne demek? Korunmuş olan demek, selamette olan demek. Yani müfretten ceme geçerken bünyesi salim kalan değişikliğe uğramadığından dolayı buna da salim denmiş. Cemi, müzekker, salim. Sonunda yapılan ziyade vasıtasıyla çokluğa delalet eden kelimelerdir. O da u nedir Bu da bu bab da aslın dışına çıkan bablardandır. Aslın dışına çıkan bablardandır. Ee, ne olur? Merfu olduğu zaman vav ile merfu olur mecrur ve mansup olduğu zaman ya ile de mecrur ve mansup olur. Zeydune örneğinde olduğu gibi. Zeydune burada fail konumundadır. Ca'eni bana geldi. Kim? Zeydune Zeydler. Zeydune burada faildir, fail merfudur. Raf alameti normalde damme olması lazım ama bu cemi müzekkeri salim olduğundan ötürü raf alameti damme değil vav'dır. Vav ile merfudur. Une'deki vav ile merfudur. وَرَأَيْتُ الزَّيْد۪ينَ Burada da ra'aytu ben gördüm kimi zeydine bu mef'uldur, mansuptur. Nasb alameti fetha olması lazım normalde. Fakat burada fetha ile mansup olmamış, sonundaki ya ile mansup olmuştur. Hakeza biz zeydine'de de aynı şekilde mecrurdur. Cer alameti kesre olması lazımken cem-i müzekkeri salim olduğu için cer alameti ya olmuştur dedik. وَحَمَلُوا عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ elfazen. Buna bazı lafızları hamlettiler. Şimdi biz nasıl ki dedik ki tesniye normalde neydi tesniye? Müfredi, müfredin sonuna ziyade yapmakla iki kişiye delalet eden lafızlardı dedik. Hakeza Arapçada bazı kelimeler var. Cemi ifade ediyor ama müfredi yok. Yani isnani ve kilta da olduğu gibi. Doğal olarak bunlara cemi diyemiyorsun. Yani önce bir müfredi var sonra müfrede ziyade yapmak suretiyle cemi olmadığı için bunlara cemi müzeker diyemiyorsun. Fakat ifade etmiş ettikleri anlam itibariyle ceme benzediklerinden ötürü Araplar bunları da mana yönünden değerlendirerekten cem-i müzekker salim gibi irab etmişler. Bunlardan bir tanesi ne? Ulu kelimesi. Ulu bir. Mesela ulu ne demek? Ulul elbab dediğimizde akıl sahipleri. Doğru mu? Ulul fazl dediğimizde fazilet sahipleri. Mesela farkındaysan çoğula delalet ediyor. Peki tekili ne bunun? Mesela zeydune dediğimde zeytler. Tekilini biliyorum zeydun. Katibune dediğimde yazarlar. Tekilini biliyorum katibun mesela. Ulunun tekili ne? Ulunun tekili yok. Zaten direkt cem olaraktan var olan bir kelime. Bunu gözeterekten onu da cem-i müzekkeri salime hamletmişler. Vav ile merfu, ya ile mecrur ve mansup olur demişler. Kâle Teala وَلَا يَأْتَلِ yemin etmesin. Ulul fadli fazilet sahipleri minkum sizden ve saati ve zenginlik sahipleri, genişlik sahipleri en yu'tu ulil kurba akrabaya, yakına verme konusunda yemin etmesinler. Mistah Ayşe annemize iftira edildiğinde o da bu iftiraya katıldığında e, onun bursunu tabiri caizse kim veriyordu? Ebu Bekir radıyallahu anh veriyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi Allah'a yemin olsun ki bundan sonra benden sana gelen sana gelmez. Hani kızıma iftira ettiği için. Allah da Ebu Bekir radıyallahu anh'ı uyardı. Dedi ki sizden fazilet ve zenginlik sahipleri akrabaya, Allah yolunda hicret edenlere, e, miskinlere, fakirlere vermeme konusunda yemin etmesinler diye affetsinler, görmemezlikten gelsinler diye. Burada وَلَا يَأْتَلِ yemin etmesin. Kim yemin etmesin? Ulu fail burada. Normalde failin alametinin ne olması lazım? Asli olaraktan damme olması lazım. Ama Araplar bunu cem-i müzekkeri salim kapsamında ele aldıkları için vav ile merfu kabul etmişler. Ne diyoruz o zaman? Diyoruz ki ulu failun merfu'un ve alametu raf'ihi el vav liyennehu e, mulhakun bi cem'i i salim. Cem-i müzekkeri salime mulhak olan eklenen kelimelerdendir. فَاُلُوا فَاِلٌ Ulu faildir. وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الْوَاوُ Raf alameti ise vavdır. وَاُلِ Diğer uli, devam ediyoruz. En yu'tu e, yemin etmesinler, ve, vermemeye yemin etmesinler. Uli e, kime? Bu sefer mef'ule ihtiyacımız var. Uli el kurba. Bu da mef'uldür. Mef'ulun ve alametu nasbihil ya'u. Nasb alameti ise ya'dır e, demiş. Yani ulu kelimesi aynı ayette hem fail hem mef'ul olarak kullanılmış ve وَقَالَ Teala Allah dedi ki inne muhakkak ki fi zalike bunda vardır la ibreten ibret vardır demiş. Li ulil absar e, basiret sahipleri için. Şimdi li uli farkındaysanız burada e, e, ulu kelimesinin başına lam harfi ceri gelmiş. Onu mecrur yapmış ama cer alameti kesse değil ya olmuş. Ne diyoruz? Uli mecrurun bilam ve alametu cerrihi el ya li'ennehu mulhakun bi cem'i muzekkeri salim. O cem'i muzekkeri salime mulhaktır diyoruz. فَهَذَا mecrurun bu mecrurdur ve alametu cerrihi ya'u ve onun cer alameti ise ya'dır demiş. Ve minha bu lafızlardan bir tanesi de işrunedir. Ve ahavatuhu ila tis'ine ve 90'a kadar olan bütün kardeşleri. İşrune, felâthûne, erba'ûne, hamsûne, sittûne, seb'ûne, femânûne ve tis'ûne. Onarlı rakamların hepsi. Tekulu ca'eni işrûne. Ca'eni bana geldi kim? İşrûne 20 bana geldi. Burada normalde faildir. Fail merfudur. Raf alameti asli olarak dammedir. Fakat bu cem-i müzekkeri salime ilhak edildiği için bunun raf alameti vav olmuş. وَرَأَيْتُ عِشْرِينَ Burada da mef'uldür. Nasb alameti ya'dır. وَمَرَرْتُ بِعِشْرِينَ Burada da mecrurdur ba ile. Cer alameti ise ya'dır. وَكَذَا تَقُولُ فِي الْبَاقِ Kalanlarda da aynısını söylersin demiş. Yani 30'da, 40'ta, 50'de hepsi aynı. 50, 60 hepsi aynı. وَمِنْهَا اَهْلُونَ Bunlardan bir tanesi de ehlune kelimesidir. Ehlune kelimesi ehlun ne demek? Ehl yani aile, akraba, çevre demek. قال Allahu Teala Allah dedi ki şagaletna bizi meşgul etti emvaluna mallarımız ve ehluna ve ailelerimiz, ehlimiz gibi. Burada şagaletna şagalet meşgul etti. Kimi? Na bizi meşgul etti. Na mef'ul. Kim meşgul etti sizi? Emvaluna. Bizim mallarımız. Bakın emvalu burada faildir, merfudur ve raf alameti de dammedir. Olması gerektiği gibi asıl üzere. Fakat ehl kelimesi Araplar onu şeye ilhak ettikleri için cem-i müzekkeri salime bunun raf alameti damme değil sonundaki vav'dır. Ehlu en sonunda çıkmış olan vav'dır. Çünkü cem-i müzekkeri salimdir. Yemin kefareti için Allah dedi ki min awsati ma tut'imuna ehlikum. Min awsati orta olanından ma o şey ki tut'imuna yediriyorsunuz kime? Ehlikum ailelerinize. Ehli burada mefuldür Mansuptur. Nasb alameti fetha değil yadır çünkü cem-i müzekker salime mulhaktır. İla ehlihim ebede. Bu ayet neydi? Siz zannettiniz ki müminler ve Resul ebediyen ailelerine dönemeyecekler. Yani yani savaşa gittiler bir daha geri dönemeyecekler. وَظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلَى اَهْلِهِمْ اَبَدًا Böyle zannettiniz diyor. Burada da ehlin başına ila gelmiş mecrurdur. Cer alameti kesre değil, ehlinin sonunda çıkan yadır. فَاَهْلُ الْاَوَّلِ فَاعِلٌ Birinci ehil ayetteki faildir. وَالثَّانِ مَفْعُولٌ İkincisi mef'uldür. وَالثَّالِثُ مَجْرُورٌ Üçüncüsü mecrurdur. Fakat üçünde de asli i'rab alametleri değil, harfler ile i'rab ettik. وَمِنْهَا وَابِلُونَ Vabilune kelimesi de aynı bu şekildedir. Vabilune nedir? Ve huve cem'un li vabil. Vabil kelimesinin cem'idir. Ve huvel matarul gazir. O da çok olan, sıhı olarak yağan yağmurdur e, demiş. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Ezberlediğiniz yerde var normalde Kur'an-ı Kerim'de. Vabil kelimesi. Vabil. Allah yolunda mallarını, Allah'ın rızasını kazanmak için infak edenlerin misali e, yüksekte olup da çok yağmurun isabet ettiği toprağın misali gibidir. Asabaha vabilun ona vabil isabet etmiştir. Vabilune de böyle. Aynı şekilde bu şekil yarab ediyoruz. Ca'e vabilune ra'aytu vabiline ve marartu vabiline diyoruz. وَمِنْهَا اَرَضُونَ بِتَحْرِيكِ الرَّائِ Ra'nın harekesiyle aradune kelimesi. Ardun, araduna. Ve yecuzu iskanuha, onun sakin olması yani ardune denmesi de caizdir. Fi zarurati şi'ri, şiirin zaruretinde. Yani şiirde uyum için bu şekilde kullanılabilir. Ve minha sinune ve babuhu. Yani sinuna ve babu, sinuna ve sinuna'ya dahil olan, bu baba dahil olan bütün kelimeler de cemi, müzekkeri, salim gibi i'rab olunur. Ne nedir bunun babı? Ve huve o kullu ismin. Her isimdir. Sülasiyin sülasi olan her isimdir. Huzifet lamuhu lamul fiili ondan hasfedilmiştir. Ve uvvide anha ha'u ha'u te'nisi. Ve o lamul fiilin yerine müennesliğe delalet eden ha onun yerine getirilmiştir. Ve lem yukesser ve kesralı da değildir. Ela tara sen görmüyor musun enne seneten seneten kelimesinin aslı senevundur. Senevundur bunun aslı. Bir delili kavlihim sözlerinde olduğu gibi fil cem'i bil elifi ve ta'i elif ve ta ile cem edildiğinde senevatun senetunu cem ettiğimizde ne diyoruz? Senevatun diyoruz. Demek ki orada giden asıl nedir? Vav'dur. Kendiliğinden açığa çıktı. اَوْ سَنَهَاتٌ diyoruz mesela. فَلَمَّا حَذَفُوا مِنَ الْمُفْرَدِ اللَّامَ فَلَمَّا ne zaman ki حَذَفُوا hasfettiler مِنَ الْمُفْرَدِ müfredden اللَّامَ lamul fiili o da t veyahut da ha'dır ve hiyel vavu evil ha'u o da vav veya ha'dır ve avvadu anha onun yerine getirdiler ha'u te'nifi müennesliğe derlet eden ha getirdiler. Eradu istediler ki fi cem'i teksiri cem'i teksirde yani bunu cem yaptıklarında en yec'aluhu kılmayı ala surati cem'il muzekkeri salimi cem'i müzekkeri salimin suretinde kılmak istediler. A'ni yani mahtumen bil vavi ve nuni yani nun ve vav ile biten cem-i müennesin cem-i müennesi salimin yerine koymak istediler. Raf'a bil vavi ve nuni raf'an raf halinde vav ve nun ile ve bil ya'i ve e, nuni ya ve nunla da nasben ve cerra mansupluk ve mecrurluk halinde de ya ve nun ile dedi. Liyekune olması için zalike bu cebran yani e, yerine geçmesi için onu sarması için cebir bir şeyi sarmak demek. Yani kolumuza sardığımız kırık halinde şeye de cebir diyoruz zaten lima fatahu min hasfil lami ta ki lamdan hasfettikleri şey e, yerine geçsin diye. Yani şimdi mesela diyelim ki bazı kelimeler var Araplarda senetun gibi. Bu kelimenin aslı ne? Senevun veyahut da senehun. Doğru mu? Araplar ne yapmışlar? Bunun sonundakini düşürmüşler lamul fiilini. Yani senevundaki vavu veya senehundaki ha'yı düşürmüşler. Tamam Ne oldu? Bunun lamul fiilini hasfettiler. Bunu cem yaptıkları zaman ise demişler ki biz bunu cem haline soktuğumuz zaman bari cem-i müzekker salim yapalım da hani cem-i müzekker salim daha kuvvetli olduğu için en azından bu daha kuvvetli olan hal ondan hasfetmiş olduğumuz o lamul fiili cebretmiş olur. Yani hani biz ondan bir şey aldık tabiri caizse onun yerine ona bir şey e, verelim demişler. Ona da kıyak babından e, bunun cem'ini cem-i müzekker salime ilhak etmişler. E, o şekilde kullanmışlar. Tamam? Yani bunun sebebini anlatıyor. وَكَذَٰلِكَ الْقَوْلُ ف۪ي نَزَائِرِهِ Bunun benzeri olan kelimeler de böyledir. Mesela idatun kelimesi e, gibi. وَعِزَّةٌ kelimesi gibi. وَثُبَةٌ kelimesi gibi. وَقُلَةٌ kelimesi gibi. Bunların hepsinin cem'ini yaparken bunlara iduna, izuna, thubuna, kuluna yapmışlar. Ta ki sondan hasfetmiş oldukları e, idavun kelimesi sonundan neyi hasfettiler onun? Sonundan vavu hasfettiler. Onun yerine ta getirdiler. Bu cebri yapabilmek için de cebretmek için de bunu cem-i müzekker-i salime ilhak ettiler. Örnek Kur'an-ı Kerim'de Allah dedi ki müşrikler için اَلَّذ۪ينَ onlar ki cealul Kur'an'a Kur'an'ı kıldılar adine parça parça kıldılar. Tamam? Adine. Burada cealul Kur'an'a Kur'an'ı kıldılar. Adine bu mef'ul. Mef'ul mansup Nasb alameti de fetha olarak gelmemiş. Ne olarak gelmiş? Ya olaraktan gelmiş. Demek ki cem-i müzekkeri salim olarak Allah onu kullanmış. Anil yemini ve anil şimali azin demiş. Burada da hakeza izetun kelimesini Allah Azze ve Celle e, nasb halinde yani e, onu hal iken, nasb halindeyken onu ya ile mecrur, ya ile mansup yapmış estağfurullah. وَمِمَّا حُمِلَ عَلَى جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ Cem-i müzekkeri salime hamledilen kelimelerden bir tanesi de fil i'rabi benune. Erkek evlatlar kelimesidir. Benune kelimesidir. Ca'e benune, ra'aytu benine ve marartu bi benine deriz. Ve kezalike illiyune. İlliyune kelimesi de aynen bunun gibidir. Ve ma eşbehehu ve ona benzeyen mimma summiye bihi minel cumu'i mimma summiye bihi onunla isimlendirilen minel cumu'i cemi kelimelerden. Bazı kelimeler var. Bunlar cemidir. Fakat Arap bunu özel isim olaraktan kullanır. Yani kelime cemdir ama Arap bunu alır özel isim olaraktan kullanır. Aslında cem olan fakat özel isim olarak kullanılan bunun gibi bütün kelimeler de e, cem-i müzekkeri salimin i'rabıyla i'rab edilirler. Ela tera sen görmüyor musun? Enne illiyine vakake illiyin kelimesi fil asli aslında cem'un li illi. Illi kelimesinin cem'idir. Yani yüksekçe yer. İlliyune yüksekçe yerler anlamına gelir. Aladan geliyor. Yani ulu'dan geliyor. Fenukile nakledildi. An zâlikel ma'na bu manadan yani yüksekçe yerler manasından nakledildi. Ve summiye isimlendirildi, isimlendirildi bihi onunla yani illiyun kelimesiyle alel cennet Cennetin en üst mertebesi bununla isimlendirildi. وَعُعْرِبَ i'rab edildi. هَذَا الْاِعْرَابَ Bu i'rab ile yani cem-i müzekkeri salim i'rabı ile nazaran ile aslihi aslına bakılaraktan. قَالَ اللّٰهُ Teala Allah dedi ki kella asla inne kitabel ebrari muhakkak ki iyilerin kitabı lefi illiyine illiyindedir. Yani cennetin en üst mertebesindedir. Ve ma edrake sen nereden bileceksin ma illiyune? İlliyunun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bu aslında cemidir. Fakat Allah özel bir mevkiyi, özel bir makamı bununla e, isimlendirmiştir. Burada birinci illiğin kelimesinde e, illiğinin başına fi gelmiş harfi cer. Mecrurdur. Cer alameti ise kesra değil. Cem-i müzekkeri salim gibi yadır. Lefi illiğine. İkincisinde ise ma illiyune. Ma mübteda. İlliyune de onun haberidir. İlliyune Burada haberdir menfudur raf alameti ise vav'dur. Çünkü cem-i müzekkeri salimi Araplar onu ilhak etmişler. Demek ki bunun gibi olup olan feala zalike bunun üzerine lev semmeyte racule şayet sen isimlendirsen bir adamı bi zeydune zeydune diye isimlendirsen adamı kulte dersin ki haza zeydune bu zeyddir zeydundur ve raaytu zeydine bu zeydindir ve merartu bi zeydine ben zeyde uğradım dersin. فَتُعْرِبُهُ Onu i'rab edersin. كَمَا كُنْتَ تُعْرِبُهُ Nasıl ki i'rab ediyordun. حِينَ كَانَ cem'en Cem olduğu zaman onu i'rab ettiğin gibi. Herhangi bir kelime cemi ise ve biz bunu özel isim olarak kullanırsak onu da cem-i müzekker salime i'rab ediyoruz. Müfret kelime gibi muamele etmiyoruz. Tamam? Bizde mesela ne var? Feridun var. Feridun gibi. Aynı bunun gibi o da. Fertten feridun yapmışlar. Ee, onu bu şekilde kullanmışlar. Hakeza hangi cem'i yaparsan yapa Bilirsin. Evet, bu da Cem-i Müzekkeri Salim ve Cem-i Müzekkeri Salim'e ilhak edilenler. Kâlel musannifu, şimdi yeni bir dördüncü kısma geçtik. Aslın dışına çıkan dördüncü kısım. Ve ulatu, ulatu kelimesi ve ma cumi'a bi elifin ve ta'in. Ve elif ve ta üzerine cem edilenlerin hepsi mezideteyni fazla olan, fazlalık olan, zait olan elif ve ta ile cem edilenlerin hepsi. وَمَا سُمِّيَ بِهِ مِنْهُمَا Ve onlardan isimlendirilenler. Yani aslında cemidir fakat özel isim olaraktan kullanılanlar. فَيُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ Kesra ile mensup olur. Yani raf halinde damme, nasb halinde fetha, fakat kesre cer halinde ise tekrardan ne olmuş olur? e, ee, yok estağfurullah yanlış oldu. Feyunsabu bil kesedi kesra ile mensup olmuş olur. Yani mansup olduğu zaman fetha kullanmıyoruz. Fethanın yerine kesra kullanıyoruz. Genelde naib kitaplarında bu ne diye geçiyor? Cem-i müennesi salim diye geçiyor ama İbn Hişam ne dedi? Ve mecmi abi elifin ve ta'in dedi. Elif ve ta üzerine cem edilen bunun sebebini bize anlatacak. El babur rabi'u dördüncü bab. Mimma kharaca anil asli aslın dışına çıkan ma cumi'a bi elifin ve ta'in mezideteyni. Ma cumi'a o şeydir ki cumi'a cem edilmiştir. Bi elifin ve ta'in. Elif ve ta ile cem edilmiştir. Mezideteyni. Zait olan elif ve ta ile. Ke hindat ve zeynebat. Hindat ve zeynebatta olduğu gibi. Aslı hindundur. Sonuna elif ve ta ziyade edilerekten hintler. Hindat olmuştur. Zeynebundur. Sonuna elif ve ta getirilmiştir. Zeynebatun olmuştur. Zeynepler olmuştur. Bu merfu olursa damme ile merfudur. Mecrur olursa kesra ile mecrurdur. Fakat sadece bunun e, şeyi nedir problemi? Mansup olursa fetha ile değil kesra ile mansup olmuş olur. فَاِنَّهُ يُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ O kesra ile mansup olur. Niyabeten anil fethati fethaya niyabet ederekten. Tekulu sen dersin رَأَيْتُ الْهِنْدَاتِ وَالزَّيْنَبَاتِ Ra'aytu ben gördüm. Kimi gördüm? El hindati Hintleri gördüm. Hindati Burada mef'uldür. Mef'ul mansuptur. Nasb alameti kesradır. Çünkü bu e, cem'i müennesi salimdir. Veya ma cumi'a bi elifin ve ta'indir. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Mef'ulun mansubun ve alametu nasbihi el kesra li'ennehu cem li'ennehu cem müennes salim. Bu cem müennes salimdir. Veya li'ennehu ma cumi'a ala elifin ve ta'in diyeceğiz. Kale Allahu Teala halakallahu semavati. Halaka yarattı. Kim yarattı? Allahu Allah. Neyi yarattı? Es-semavati gökleri yarattı. Es-semavati mef'uldur, mansuptur. Nasb alameti kesredir. Çünkü sonuna elif ve ta gelmiş ve cem-i müennesi salim olmuştur. Vasfafel benati. Ee, bu da astafa el benati yani e, ayetin orijinali astafa el benati alel benim hani kızları erkek çocuklarına mı tercih etti Allah e, diyor. E, ee, el benati Burada cemi müennestir, mef'uldür, mansuptur, nasb alameti e, bunun kesradır. Çünkü cemi müennesi salimdir demişiz. وَأَمَّا فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ Merfuluk ve mecurluk haline gelince فَاِنَّهُ عَلَى الْأَصْلِ O asıl üzere kalır. تَقُولُ sen dersin جَاءَتِ الْهِنْدَاتُ Hintler geldi فَتَرْفَعُهُ بِالضَّمَّ Sen onu damme ile merfu yaparsın. وَمَا بِالْهِنْدَاتِ ben Hintlere uğradım dediğinde fetecurruhu bil kesra sen onu kesra ile mecur yaparsın. Ve la farka fark yoktur. Beyne en yekuna olması musemma hada'l cem bu cem'in müsemmasının olması muennesen bil mana ister mana ile müennes olsun kel hint vel hindat hint ve hindat gibi hint kelimesinde onun müennes olduğunu gösteren bir alamet var mı? Yok. Nereden biliyoruz biz bunun müennes olduğunu? Manadan biliyoruz. Lafızdan değil, manadan biliyoruz. Doğru mu? Ev bitta'i veya ta ile olsun. Ke talha ve talhat. Talha kelimesi normalde müzekkerdir. Fakat sonunda müenneslik tansı olduğu için lafza e, müennes muamelesi yapıyoruz. Ev bitta'i vel ma'na cemi'an. Veya hem ta tenis olsun hem de mana olsun. Ne gibi? Fatimetu gibi. Yani sonunda ta var. Ve, ve fatimat ve fatimat gibi. Ev bil elifil maksurati Veyahut da sonundaki elif-i maksureden biz onun müennes olduğunu anlayalım. kehuble hamile olan kadın ve hublayat hamile olan kadınlar gibi. Evil memdudeti veya sonunda elif-i memdude yani çekilen uzun olan memdude olsun. Kesahra ve sahravat e, gibi. Ev yekun musemmahu muzekkeren veya onun müsemması müzekker olsun. Ke istabl ve istablat yani Arap bu şekilde cem etmiş bunu. istabl normalde müzekkerdir. Arap istablat demiş. Hammam veyahut da hammamat e, gibi Arap bunu bu cemi üzere şey yapmış, e, cem etmiş. Yani diyor ki e, ister kelime aslı müennes olmasın lafzı ama manayla müennes olsun. İster aslı manası müzekker olsun ama müenneslik alameti olsun. T gibi, Talha, Hamza gibi. İster ikisi beraber olsun Fatıma gibi. Hem manen müennes hem lafzen müennes olsun. İster e, elif-i maksure olsun Hübla gibi. İster elif-i memdude olsun Sahra gibi. Onun müennes olduğunu gösterir. İstersen lafzı müzekker olsun ama Araplar bunu müennes olaraktan cem etsinler. İstabl, istablat, hammam, hammamat gibi. Hiç fark yoktur. Yani i'rabı bu şekilde i'rab edilir. Merfu halinde damme, mecrur halinde kesre, mansup halinde ise tekrardan kesre, fethaya niyabet ederekten onu nasb eder. Anlaşılıyor mu? وَكَذَٰلِكَ aynı şekilde la farka fark yoktur. Beyne en yekuna olması arasında kat selimet salim olmuştur fihi onda binyetu vahidihi yani onun müfredinin bünyesi e, salim kalmıştır. Ke dahmetin ve dahmatin gibi dahme ve dahama. Dikkat ederseniz dahmetin dahmat olduğunda hiçbir harfin harekesi değişmedi. Yani bünyesi salim kaldı. Ev tagayyarat veya değişmiş olsun kesecdetin ve secedet Yani secde kelimesi secedet olduğunda, cem olduğunda cimin harekesi değişti, bünyesi tahire uğradı, değişikliğe uğradı. Ev hubla ve hublayat mesela. Hubla ve hublayatta olduğu gibi. Sahra ve sahravat. Burada da farkındaysan ek geldi. E kelime, bünyesi değişti. Ela tara. Sen görmüyor musun? Ennel evvele birincisi taharraka vasatuhu. Ortası harekelendi. Secde ve secedat. Ve thani ikincisi kulibet elifuhu ya'en. Kulibet çevrildi. Elifuhu elifi ya'en ya'ya çevrildi. Hubla'daki elifin ya'ya dönmesi gibi. Hublayat olması gibi. Ve thalithu üçüncüsü kulibet hemzetuhu vaven. Onun hemzesi vava döndü. Sahra idi. Sahravat oldu. Vava dönüştü. وَلِذَٰلِكَ Bundan ötürü yani bünyesi değişikliğe uğradığından ötürü bazen adeltu ben yüz çevirdim an kavli ekserihim birçoğunun sözünden cem'ul muennesi salimi cem'i müennes salim sözünden ben yüz çevirdim, udul ettim. Ee, ila en kultu Ondan hudul ettim. Neye gittim peki? Şunu söylemeye gittim. El cem'u bil elifi ve ta'i elif ve ta ile cem olunanlardır dedim. Çünkü İbn Hişam diyor tamam siz cem-i müzekkeri salime cem-i müzekkeri salim dediniz anladık. Çünkü müfret cem'e döndüğünde bünyesi sağlam kalıyor, değişmiyor. Ama cem-i müennes için bu geçerli değil. Secdet, secdetun, secedatun gibi. Hubla, hublayatun gibi. Sahra, sahravatun gibi. Bunlar değişiyor demiş. O zaman salim kelimesi bu uygun bir kelime değil demiş. En uygunu hangisidir? Macumiha ala elifin ve ta'indir e, demiş. لِيَعُمَّ Ta ki ben kapsayayım <clears throat> cem'al müennesi salimi cem-i müennesi salimi ve cem'al muzekkeri ve cem-i müzekkerin hepsini e, ben kapsayayım. وَمَا سَلِمَ ف۪يهِ الْمُفْرَدْ Müfredi salim kalanı da kaplayayım. وَمَا تَغَيَّرَ Müfredi değişeni de kaplayayım. Hakeza yani öyle bir kelime kullanayım ki cem-i müennesi salimin diye ifade ettiğiniz bütün cemileri içine kapsasın. Cem-i müennes liya'umme hani ben kapsayayım. Cem'el müennesi salimi aslında müennes olan lafzı ve cem'i de müennes olan da kapsayayım. Cem'el muzekkeri yani aslında kelime şeydir müzekker gibidir fakat cem olduğu zaman cem-i müennes olur. Onu da kapsayayım. Ve ma selime fihi'l mufradu müfredin salim kaldığını da e, kapsayayım. Hiç değişmeyeni de kapsayayım. Dahme dahamat gibi وَمَا تَغَيَّرَ Değişeni de kapsayayım. Secde, secedat gibi hepsini karşılayabilmesi için مَا جُمِعَ عَلَى أَلِفٍ وَتَائٍ dedi. Burası anlaşıldı mı? Anlamayan var mı burayı? Tamam. وَقَيَّدْتُ الْأَلِفَ وَالتَّاءَ بِزِيَادَ Ve ben dedim ki elif ve ta mezideteyn. Hani zait olan elif ve ta dedim. Kayyettu kayıtladım. El elife ve ta elifi ve ta'yı bir ziyadeti ziyadeyle liyahruca ta ki çıksın beyt ve ebiyat, meyt ve emvat. Bu tarz kelimeler çıksın. Yani neyi kastediyor bu tarz kelimelerden? Elif ve ta'nın zayit olmadığı, müfredinde elif veyahut da ta bulunan kelimeler cem oldukları zaman cem-i müennes salim değil, e, cem-i teksir muamelesi görürler. Tamam? Beytun kelimesinin sonunda ne var? Ta var. O zaman ta buna ziyade olmamış. Elif ziyade olsa da ta bunun aslında var. Biz buna cem-i müennes salim muamelesi yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Cem-i teksir muamelesi yapıyoruz. Vav ile merfu, fetha ile mansup, Kesra ile mecrur muamelesi yapıyoruz. Tamam Ve meyit ve emvat. Meyit kelimesi de emvat dediğimizde her ne kadar sonunda elif ve ta olsa da fakat müfredinde ta bulunduğundan e, dolayı e, bu cemi müennes-i salim değil, cemi e, teksir muamelesi görür. فَاِنَّ تَا فِيهِمَ asliyetun. Çünkü ta ikisinde de aslidir, sonradan gelmemiştir. فَيُنْصَبَانِ بِالْفَتْحَةِ İkisi de fetha ile mensup olurlar. عَلَى asli asıl üzere. تَقُولُ sen dersin, سَكَنْتُ اَبْيَاتًا Ben evlerde oturdum dersin. Şayet cemi müennes salim olsaydı ne diyecektik biz? Sekentu ebyatin dememiz gerekirdi. Çünkü nasb halinde me- kesra ile mensup olur demiştik ama böyle olmuyor. Ve hadartu emvaten gibi. Kâle Allahu Teala Allah dedi ki ve kuntum emvaten. Kana ef'ale nakiseden tum onun ismi sukun üzerine mebni raf mahallinde emvaten onun haberi. Kana'nın haberi ne olur? Her zaman mansup olur. Nasb alameti de fethadır normalde. Bu eğer şayet cem-i müennes olmuş olsaydı Allah azze ve celle ne derdi? Ve kuntum emvatin derdi. Emvatin demediğine göre demek ki bu cem-i teksir muamelesi görüyor. Sebep ne? Çünkü elif ve ta ziyade değil, ta onun aslında var. Yani meyyitunun aslında ta zaten var. وَكَذَٰلِكَ قُدَاتٍ وَغُزَاتٍ Kudatin ve guzatin, kadılar ve savaşçılar kelimesi de buna dahildir. فَاِنَّ التَّاءَ Çünkü ta fihime o ikisinde ve in kanet zaideten ziyade olsa bile illa ennel elife fihime asliyetun. Ancak elif o ikisinde aslidir. Yani müfretlerinde vardır. لِأَنَّهُ لِأَنَّهَا çünkü o munqalibetun anil asli. Asıldan inkılap etmiştir. Yani ihlalden ötürü inkılap etmiştir. Ela tera sen görmüyor musun? Ennel asla kudayetun ve guzavetun. Bunların aslı kudayetun ve guzavetundur. لِأَنَّهَا مِنْ قَدَيْتُ وَغَزَوْتُ Çünkü bu iki kelime kadaytu ve gazavtudan. Kada yakti, gaza yagzu kelimesinden geliyor. فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ Vav harekeli olunca وَالْيَاءُ ve ya da harekeli olunca وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهُمَا ve onların öncesi de meftuh olunca قُلِبَتَا elifeyni ikisi de elife çevrilmiş oldular. فَكَذَٰلِكَ يُنْصَبَانِ بِالْفَتْحَةِ Aynı şekilde mansup olurlar bil-fethati fethayla alel asli asıl üzere فَتَقُولُ sen dersin رَأَيْتُ قُدَاتًا وَغُزَاتًا Ben kadıları ve savaşçıları gördüm dersin. Yani diyor ki kadı, kudat ve guzat kelimesi her ne kadar sonu elif ve ta ile cemi olsa da fakat elif ve ta şartımız neydi? Elifin de ta'nın da zayit olmasıydı. Burada diyor her ne kadar ta ziyade olsa da elif ziyade değildir. Elif kelimenin aslındandır. Doğru mu? Tamam belki ya'dır aslı ama sonuçta ilalden ötürü elife dönüşmüştür. Belki vav'dır aslı ama ilalden ötürü elife dönüşmüştür. Elif cümlenin aslında olduğu için buna cem-i müennesi salim muamelesi yapmıyoruz. Buna cem teksir muamelesi yapıyoruz. Tamam? Ca'el kudatu ra'aytu kudaten ve marartu bil kudati diyoruz. Herkese diğeri için de aynısını söylüyoruz. Evet. Burası anlaşıldı mı abiler? Kim bize özetlemek ister burayı? Cem-i Mühennes Salim'i biri özetlesin bize. Ne anlattı İbn-i İşe? Özetle Ömer abi. Cem-i Mühennes Salim'de dedi ki, Cem-i Mühennes Salim'in evabı aslında çıkanlarını da ee, dedi. E, normalde bunu asıl olan yaptan böyle raf, e, fethayla nasıl böyle kesrayla mecbur olması. E, bu dedi, yani Cem-i Mühennes Salim dedi, şey, e, normalde Damla ile Merkur Kesra'yla mecbur oluyor ancak Fetha'yla mansup olmuyor. Bilakis Kesra'yla mansup oluyor bir şekilde asıldan çıkmış oluyor. Yani. bir kelimenin cem mühendisliğe dahil olabilmesi için de sondaki Elif Fetha'nın asıl olması gerekiyor dedi. Sondaki Elif Fetha'nın? Yani, e, aslan olması gerekiyor. olmaması gerekiyor, tamam. E, dedi ki bu işte normalde cem mühendisliğe salim olarak diyorlar genelde. Ancak ben böyle demedim çünkü Cemmenin salim dediğimizde müzekker olan kelimeleri kapsamıyor, manen müzekker olanları. Ee, Ayrıyeten bünyesi değişmeyenleri kapsamıyor değil mi? Ben de öyle bir kelime kullandım ki hem bünyesi değişen hem değişmeyen. Hem aslında müfret olan, hem müzekker olan, hem müennes olan. Hepsini e, kapsamış oldum dedi. Tamam Bir şey daha söyledi burada, örnek verdi bize. Bazı kelimeler var Arapçada. Cemi ve zahiren cemi müennese benziyor. Ama biz onlara cemi müennes muamelesi yapmıyoruz. Niye? Çünkü ya elifi aslında var ziyade değil, ya tası aslında var ziyade değil. Emvat, ebiyat, kudat, uzat ve benzeri kelimeler gibi. Evet şimdi biz nereye şey yapmıştık? Evet evet. El babul hamisu demiş yani beşinci bab aslının dışına çıkan beşinci babı okuyacağız şimdi. وَمَا لَا يَنْصَرِفُ <coughs> Özür dilerim. Munsarif olmayanlar demiş. Bir de var. Ee, gayri munsarif olan kelimeler. فَيُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ Onlar da fetha ile mecrur olurlar. Yani bir önceki babın tam zıddına. Onlar da cer hallerinde, mecrur olduklarında kesra değil de fetha onların yerine olur. نَحُ بِأَفْضَلَ مِنْهُ Efdale kelimesi başında harfi cer gelmiş. Normalde efdali olması lazım. Ama ne yapmış? Fetha kesraya niyabet etmiş. İlla ma'al. Ancak bu gayri munsarif olan kelimelerin başına el gelirse normal i'rab olan kelimeler gibi o da i'rab olur. evil idafe veya izafe olursa nahu bi afdalikum bi afdalikum'da olduğu gibi o zaman da yine farkındaysanız afdalinin sonunda cer alameti olarak kesre çıkmış. Yani o zaman biz neyi bileceğiz? Bazı kelimeler ve Arapçada bunlara gayri musarif deniyor. Onların ne olduğunu göreceğiz zaten. Bu gayri musarif olan kelimeler, tuhfede de görmüştük zaten. Gayri musarif olan kelimeler normalden merfu olduklarında raf alametleri dammedir mansup olduklarında nasb alametleri fethadır. Mecrur olduklarında cer alametleri de fethadır. Kesra değil, fetha olmuş olur cer alametleri. Niye? Sebep? Çünkü bu e, kelimeleri Araplar içerilerinde bulunan bazı anlamlardan ötürü fiile benzetmişler. Fiile benzettikleri için de fiil kesra almaz demiştik değil mi? Kesra neyin özelliğiydi? Kesra ismin özelliğiydi fiile benzettikleri için fiilin almadığı tenvini ve kesrayı bu kelimelerin de almaması gerektiğini söylemişler. Yani veyahut da daha doğrusu şöyle söylesek daha güzel olur. Gayr-ı mustarif olan kelimeleri biz Araplardan şöyle duymuşuz hep. Cer halinde onu fethayla okuyorlar. Yani bi eftale diyorlar mesela, bi ahsene diyorlar misal. Sonradan gelen alimler bunun sebebi ne olabilir diye düşünmüşler. Hani buna bir illet bulmak istemişler. Demişler ki bu da kendinde iki tane fer'i illeti bulundurur. Hani bu kelimelerde iki tane illet var ya, demiş iki fer'i illet var ya da bir illet var, iki illetin yerine geçer. Fiilde de iki illet var demişler. Fiilin de iki illeti nedir? Bir faile olan ihtiyacıdır. Bir de e, mastardan müştak olmasıdır demişler. Bu iki illet bu, Bunda da iki illet var, bunda da iki illet var. Öyleyse gayri musarrıflar da fiillere benzer. Fiiller kesra ve temin almadığı gibi gayri musarrıflar da kesra ve temin almaz demişler. Fakat bu daha önce illetlerle ilgili bir şey söylemiştik hatırlarsanız. Araplar illetleri düşünerekten kuralları vada etmemişler. Araplar önce kullanımda bulunmuşlar. Sonradan birileri gelip bu kullanımın illetini açıklama gereği duymuşlar. Yani önce illet sonra kural yok. Önce kural ondan sonra illetler sonradan bulunmuş. Mesela sarfta da çoğu öyle. Yani önce Araplar kullanımla bunu kullanmış. Mesela cahiliyede kimse şöyle bir kural bilmiyordu. Hani vav harekeli olduğunda, makabriden meftuh olduğunda vav elife döner. Misal böyle bir ilal kaidesini kimse bilmiyordu misal. veya bu telaffuz edilmiyordu. Fakat böyle kullanıyorlardı. Sonradan gelenler de buna bakaraktan bunun illetini yani bunun kaidesini, kuralını sonradan koymuş oldular. Tamam Bu da aynı bu şekilde. Demişler ki şimdi biraz sonra göreceğimiz gayri musarif olan bütün kelimeler Kendisine ya iki illet barındırır ya bir illet barındırır iki illetin yerine geçer demişler. Böyle olan kelimeleri Araplar cer halinde fetha ile okumuşlar. Onlar da demişler fiil de böyle. Fiil de cer almaz, telmin almaz. O zaman e, bunlar da bu şekildedir gibi bir şey söylemişler. El-babul hamisu mimma kharaca anil asli Asıldan çıkan beşinci bab ma la yansarifu munsarif olmayan isimlerdir munsarif değildirden kastımız nedir? Yani tenvin almadığını göstermek için söyleniyor. Tamam Bir kelime tenvin alıyorsa o kelimenin gücünü kuvvetini gösterir. Mütemekkin olduğunu gösterir tenvin alıyorsa. Bir kelime tenvin almıyorsa bu kelimenin mütemekkin olmadığını gösterir. Yani tam anlamıyla güçlü kuvvetli olmadığını gösterir. Ve huve o ma o şeydir ki fihi illetani fer'iyetani. Onda iki tane fer'i illet vardır. Min ilelin tis'in. Dokuz tane illetten e, iki tane illeti barındıran ev vahidetun minha veya ondan bir tanesidir. تَقُومُ مَقَامَهُمَا Fakat o iki tane illetin makamına geçer. Yani bir illettir fakat iki illetin yerine geçer. Hangi kelimeler gayrimusarrıftır? Kim söylemek ister? Hangi kelimeler gayrimusarrıf kelimelerdir? Söyle. Alemiyetle, vasfiyetle beraber olan kelimeler. Tamam. Alemiyetle beraber fiil vezine gelen kelimeler. Alemiyetle beraber yani bir kelime hem özel isim olacak. Şimdi o zaman üç başlık açacağız burada. Değil mi? Şey olan, gayrimusarif olan. Bir, alem olanlar. Yani özel isim olanlar. Özel isim olmakla beraber ikinci bir illet daha bulundururlarsa kendilerinde bunlara gayrimusarif diyoruz. Alemiyetle beraber fiil vezninde olanlar. Ne gibi? Yezid gibi. Doğru mu? Başka? Yok. Buna örnek verelim alemiyetle beraber bir fiil vezninde gelirse bir şey, mesela Yezid alemdir, özel isimdir. Zade Yezidu fiili muzari kalıbından gelmiş. Yezid nedir o zaman? Yezid e, gayri munsaraftır. Caa Yezidu, bak Caa Yezidun demiyoruz farkındaysan. Caa Yezidu, Ra'aytu Yezide ve merartu bi Yezide diyoruz. Merartu bi Yezidi demiyoruz. Başka? Yezid'den dışında? Ahmet başka? Yakzan başka? Yakzan olmaz yok. Yakzan başka bir örnek. Yahya gibi mesela. Alamiyetle beraber fiil vezninde gelmiş. İkincisi alamiyetle beraber adıl vezninde gelirse yani. Adıl vezninde değil, adıl olursa. Adıldan kastımız ne? Fual vezni olursa. Umar gibi. Hem alemdir hem de fual kalıbında gelmiştir. Umar gayrı musarrıftır. Tenvin de almaz, kesre de almaz. Alemiyetle beraber ucme olursa. Yani İbrahim, İsmail, İshak gibi yabancı kelimelerden Arapçaya geçen kelime ve özel isim olursa hacem. Alemiyetle beraber elif ve nun ziyade olursa ne gibi? Osman, Şaban gibi mesela. Hem alemdir hem de sonunda elif ve nun var. Alemiyetle beraber ben Emin misin? O zaten tek başına bir illet iki tane şeyin yerine geçiyor. Alemiyetle beraber tayit enis olursa. Fatıma, Hamza, Talha gibi mesela. Beş oldu. Başka? Terkibul mezzi. Terkibul mezzi olursa. Ba'lebek, Hadramavt, Borsaid mesela gibi. E, bunlar hem iki kelime bir araya gelmiş, birbirine girmiş tek bir kelime olmuş, terkibi mezci olmuş. Hem de aynı şekilde alem yani bir yer ismi olarak kullanmış. Başka? Alemiyetle beraber. Geriye ne kaldı? ikinci başlığımız vasfiyet vasfiyet. Bir kelime vasıf ifade ederse, sıfatlık ifade ederse bununla beraber ikinci illet fiil vezninde olursa ne gibi mesela? Ahmet, afdal, doğru mu? Ahsen. Bunların hepsi başka vasfiyetle beraber elif ve nun gelirse başına örnek yakızan gibi, taban gibi değil mi? E, vasfiyetle beraber bir tane daha vardı. Fual vezninde gelirse. Doğru mu? Ne gibi? Örnek. Vasfiyetle beraber adıl olursa ne gibi? Örnek. Mesna, mesna uhat değil mi? Yani isimler üçer üçer, dörder derler, beşer beşer, uşar gibi. Bir de iki tane şey var, iki tane illet var. Bunlar her ne kadar tek bir illet olsa da iki illetin yerine geçiyor. Birincisi neydi bunlardan? elif memdude veya elife maksure olanlar. Örnek Hubla gibi başka? Sahra, Sahra gibi başka? <clears throat> Umra. Umra. Umra gibi. Bir ikincisi neydi? Siga muntehacumu. Değil mi? Mesacit, mesacit kalıbında gibi gelirse bu da iki tane illet gibi kabul edilir. Bu kapsama giren bütün isimler bu genel kaidemizdi. Bize bu zaten kitabın sonunda gelecek. Gayri munsariflarla ilgili yine ekstra bir bab gelecek. Biz zaten bunu Tuhfe'de de görmüştük. Burada bize gayesi gayri munsarifı öğretmek değil. Ben sadece hatırlama babından zikrettim. Burada gayesi ne? Gayr-ı munsarif olan kelimelerin i'rabını bize öğretmek. Yani zaten talebe bunu okurken gayr-ı munsarifin ne olduğunu bil, bilmek durumunda ki onun i'rabını öğrensin. Gayr-ı munsarifin i'rabı ne? <clears throat> gayr-ı munsarif olan kelimeler bir kelime gayr-ı munsarifsa yani bu saydığımız 11 kısma giriyorsa eğer doğru mu? 11 tane kısım saydık biz şimdi. 11 kısma giriyorsa başında eliflam yoksa ve aynı zamanda izafe de edilmemişse bu tarz kelimeler mecrur olduklarında cer alametleri fethadır. Ama başlarına elif gelir, elif lam gelir veya izafe olurlarsa o zaman normal asla dönerler. Yani kesrayla mecrur olmuş olurlar. Okuyorum. فَالْاَوَّلْ yani iki illeti kendinde bulunduran ke Fatime, Fatime gibi. فَاِنَّ ف۪يهِ onda vardır التعريف والتأنيسe. Şimdi hem muar- tarif var, marifelik vardır hem de müenneslik vardır. Kelimede asıl olan nedir? Asıl olan kelimede. Müzekker ve nekire olmasıdır. Doğru mu? Müenneslik bir ferdir. Müenneslik bir ferdir. Yani asıldan dışına çıkmış. Ee, marifelik de bir ferdir aynı zamanda. İki tane fer'i illeti bulundurduğu için kendisinde buna ne diyoruz? Buna gayrimusarif diyoruz. وَهُمَا illetani fer'iyyetani Bunlar iki tane fer'i illettir. Anit tenkili ve teskili. Nekirelikten ve müzekkerlikten fer'i olan iki tane illettir. وَالثَّانِ yani iki tane tek bir illeti kendinde bulunduruyor ama iki tane illet varmış gibi muamele e, görüyor. Mesacit ve mesabih gibi. Mescitler ve lambalar gibi. فَاِنَّهُمَا جَمْعَانِ Onlar ikisi de cemdir. وَالْجَمْعُ فَرْعٌ عَنِ الْمُفْرَدِ Şimdi biz ne dedik? Bir kelimede iki tane fer'i şey bulunursa, alamet bulunursa ona gayrimusarif muamelesi yapıyoruz. Doğru mu? Mesela bir kelime geldi önümüze hem marife hem de müennes. Biz otomatik ne diyoruz? Diyoruz arkadaşım. Kelimede asıl olan ne olmasıdır? Nekire olmasıdır. Bu marife olmuş, asıldan çıkmış fer olmuş. Kelimede asıl olan müzekker olmasıdır. Bu müzekkerlikten çıkmış müennes olmuş. İki tane fer'i alamet bitiştiği için biz buna gayri musarrif muamelesi yapıyoruz. Tamam. Şimdi yanımıza bir cemi geldi. Mesela mesabih gibi, mesacit gibi. Biri dedi ki bunda bir tane illet var. Niye? Çünkü asıl olan kelimenin müfret olmasıdır. Fer nedir? Tesniye ve cemi olmasıdır. Doğru mu? Bu kelime cemi gelmiştir. Demek ki bu kelime tam bir fer'i illeti bulduk. Siz niye buna şey muamelesi yapıyorsunuz? Gayrimunsarif muamelesi yapıyorsunuz. Bunda iki tane illet olmamış ki. İbn Hişam diyor bu öyle bir illettir ki iki illetin yerine geçer. Nasıl? Şimdi onu anlatacak. Diyor ki: "Vasigatuma bu ikisinin sigası mesacit ve mesacit gibi veya mesabih ve mesabih gibi sigatu muntaha el cumur. Siga muntaha cumur deniyor buna. Yani cem'in yanında durduğu ve bundan sonra cem olamayacağı, hani intiha olduğu demek. Ve mana hada bunun manası şudur. Enne mefail ve mefail yani bu kalıpta gelen bütün kelimeler mefail ve mefail kalıbında vakafet durmuştur. El cumu'u cem' indehuma o ikisinin yanında. Ve entehet ve o ikisinde son bulmuştur. Fela tetecavezuhuma o ikisini geçmez kesinlikle. Fela yucma'ani merraten uhra. İkinci bir sefer artık bunlar cem' yapılmazlar. Bihilafi gayrihima bunların dışında olan minel cumu'i cemi'lerin hilafına. Fe innehu kad yucma'u. Onlar cem edilebilirler. Örnek. Tekulu kelbun köpek ve aklubun ve köpekler. Fels para ve eflus paralar mesela. Şimdi sümme tekulu sonra sen dersin ekalib dersin. Bak kelbi önce eklub yaptın köpekler sonra ekalib kalıbına soktun ikinci bir cem daha yap yaptın. Eflusu bir daha yaptın ne dedin? Efali istedin e mesela bir daha cem etmiş oldun. Tamam peki mesacit kalıbında olan ekalib kalıbında olan mesabih kalıbında olanları bir daha cem yapabilir misin? Bir daha yapamazsın. Niye? Çünkü bu siga muntahel cumu'dur. Arap bunun yanında durmuş, bunu geçmemiştir. وَلَا يَجُوزُ فِي اَكَالِبْ Ekalipte caiz değildir. اَنْ يَجْمَعَ بَعْدُ Bundan sonra bir daha cem edilmesi caiz değildir demiş. وَكَذَا اَعْرُبٌ وَعَارِبٌ A'rub kelimesi de bir Arap, A'rub, Arib diyorsun, orada duruyorsun misal. فَلَا يَجُوزُ فِي عَارِبْ en yucma'a arif caiz değildir. En yucma'a cem yapılsın. Kema yucma'u eklub ala ekalib. Eklub, ekalib yapıldığı gibi arif bir daha ceme yapılmaz. Ve asal ala asail. Asal kelimesi asailde cem olduğu gibi asail bir daha ceme yapılmaz. فَكَأَنَّ الْجَمْعَ Sanki cem' قَدْ تَكَرَّرَ ف۪يهِمَا Onda tekrar etmiştir. Şimdi anlaşıldı mı? فَنُزِّلَ لِذَلِ فَنُزِّلَ indirgendi lizalike bundan dolayı menzilete cem'ini iki tane cemi yerine indirildi. Şimdi biz dedik ki iki tane illet barındıracak veya bir illet olacak iki illetin yerine geçecek. Siga muntahel cumuh. Zaten cem'i kendi başına fer'i bir illet değil midir? Çünkü asıl olan müfrettir. Kelime müfredin dışına çıktı mı aslın dışına çıkmıştır. Fer olmuştur. Mefail kalıbı ise cem'en cem'i olduğu için siga mutahel cumhur cem onun yanında durduğu için sanki cem onda iki defa tekrar etmiştir. Yani önce müfred cem olmuştur. Kelp eklub olmuştur. Sonra eklub bir de ekalib olmuştur. İkinci bir cem. İki illet tek bir kelimenin içerisinde iki defa tekerrür ettiğinden dolayı bunu iki illet kabul etmişler. O bir illeti iki illet kabul etmişler. Siga muntehel cumu'un niye gayri musarif olduğu anlaşıldı. وَكَذَٰلِكَ سَحْرَى وَحُبْلَى Şimdi sahra ve hubla'ya gelelim. Bunda da mesela şunu söyleyebilirsiniz. Kelimede asıl olan müzekkerdir. Bu müennes oldu. Bir tane illet var. Peki ikinci illeti nerede? Gayri musarif olması için. فَاِنَّ ف۪يهِمَ التَّأْنِيثِ O ikisinde te'nis vardır. فَاِنَّ ف۪يهِمَ التَّأْنِيثَ O ikisinde te'nis vardır. وَهُوَ فَرْعٌ عَنِ التَّذْكِيرِ O da müzekkerlikten ferdir. وَهُوَ تَأْنِيسٌ لَازِمٌ Fakat onun müennesliğinin özelliği nedir? Te'nisun lazım, lazimundur. Sürekli olan, değişmeyen ve her halükardan mülazemet eden bir te'nistir. Munezzelun indirgenmiştir. Luzumuhu onun e, müennesliğe olan luzumu, beraberliği menzilete te'nisin thanin ikinci bir e, mühendislikmiş gibi indirgenmiştir. Yani mesela diyelim ki ben herhangi bir kelime benim elimde var. E, mesela ne diyelim buna? E, bir kelimeyi müennes yapalım bir kelimeyi. Müzekker olan bir kelimeyi müennes yapalım mesela. Cemilun, cemiletun. Cemiletun. Cemiletun'daki müenneslik asli e, lüzumi midir yoksa arızi midir? Arzidir. Tayı attın mı? Cemilun kaldı mı tekrar müzekker olmuş olur. Doğru mu? Peki hubla veya sahra bunlardan ne yaparsan ya bunların müennesliği gider mi? Bunların müennesliği gitmez. Bunların müennesliği kelimeye bitişiktir. Kelimeden hiçbir şekilde ayrılmaz. Sanki böyle olunca hem müennestir. Bu müenneslik müzekkerlikten ferdir. Bu birinci illettir. Hem de bu müenneslik ondan lüzum bulduğundan hiçbir şekilde değişmediğinden sanki ikinci bir defa yine müennes olmuştur İki müenneslik gibi kabul edilmiştir. Ondan dolayı bu illet iki illet olaraktan kabul edilmiş ve iki illetin yerine geçmiştir demiş. وَلِهَذَا الْبَابِ مَكَانٌ Bu babın mekanı vardır. يَأْتِ شَرْحُهُ Onun şerhi gelecek. İnşallah, inşallah onun şerhi ileride gelecek demiş. وَحُكْمُهُ Onun hükmü. Ha, peki, şimdi biz gayri-munsarifları öğrendik. Gayri-munsarifin hükmü ne? Nasıl i'rab edilir? Onu anlatacak şimdi. ennehu yucerru bil fethati o fetha ile mecrur olur. Niyabeten anil kesreti kesreye niyabet ederekten. Hamelu cerrahu onun mecrurluğunu cerrini hamlettiler ala nasbihi mansupluğuna. Kema akkasu zalike fil babi sabik. Önceki babta tam zıddını yaptıkları gibi. Yani cem-i müennes salimde nasıl ki tam tersini yaptılar. Değil mi? Mansupken onu mecrur olaraktan okudu. E, cer ile mansup ettiler. Burada da cerri nas bile yaptılar. Fetha ile yaptılar. Tam tersini yaptılar. Tekulu merartu bi Fatimete. Ben Fatıma'ya uğradım. Ve mesacide ve mesabiha ve sahra'a. Şimdi bu kelimelerin hepsini ele alalım. Normalde Fatıma kelimesinin başında bi var ve bi harfi cerdir. Doğru mu? Harfi cerin e, bir kelimenin başına geldiğinde sonunu mecur yapar. Cerin alameti nedir? Kesradır. Asli alameti kesradır. Fakat Fatime kelimesi hem alemdir özel isimdir hem de kendisinde tayı bulundurduğundan ötürü yani müenneslik tasının iki tane iddeti bağlandırdığından gayrimusarıftır. Ondan dolayı biz merartu bi fatimeti demiyoruz. Merartu bi fatimete diyoruz. Çünkü bütün cem'i müennesler e, şey gayrimusarıflar böyledir. Ve mesacide diyoruz. Mesela e, mesacit kelimesi de böyle. Siga muntehel cum'udur. Mefail kalıbındadır. Mesabih de böyledir. Sahra da böyledir. Hiçbirini kesra ile mecbur yapmadık. Hepsini fethayla mecbur yaptık. Gördüğünüz gibi. Kale Teala ve evhayna biz vahyettik. Kime? İla İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a. Ve ayetin devamında ne diyor? İla İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a vel esbâti diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi İbrahim kelimesi özel isimdir. Özel isimle beraber nedir? Onda ucmet vardır. Yani asıl olan kelimenin Arapça olmasıdır. Acem, ucumet e, ikinci bir ferdir değil mi? Kelimenin aslından ferdir. İki illeti kendinde bulundurduğu için gayri munsarıftır. İlanın başına gelmesi onu ilah İbrahim'i yapmamış farkındaysanız gayri olduğu için ilah İbrahim'e demişiz. İla İsmail'e demişiz. İla İshak'a demişiz. İla Yakub'a demişiz. Vel esbati. Esbat kelimesi gayri olmadığı için gene aslına dönmüş. Sonunda kesra açığa çıkmış. Ne diyoruz buna? Cer alameti zahiri kesradır e, diyoruz. Ve kâle Teala يَعْمَلُونَ yapıyorlar lehu onun için yani Süleyman Aleyhisselam için ma yeşâ dilediğini min meharibe ve temâfile mihraplar ve timsaller Yani şekiller yapıyorlar. Onun için demiş. Meharip kelimesinin de başında min var. Temasil kelimesinin başında da min var. Ama ikisinin sonunda da onların mecrur olması kesra ile olmamış. Niye? İkisi de mefail kalıbında. Yani cem, siga, munteha, el-cumu kalıbındadır. Ve yustesna min zalike bundan müstesnadır. Suretani iki tane suret. O da nedir? Bir, ihdahuma birincisi en tedhule aleyhi el. Gayri munsarif olan kelimenin başına el gelirse aslına döner. Ve thaniye ikincisi en yudaf mudaf olmasıdır. فَاِنَّهُ o zaman o yucarru fihime mecrur olur o ikisinde bil kesreti alel asli. Asıl üzere kesra ile mecrur olur. Fel-ula birincisine örnek ve entum sizler akifune itikafta fil, e, fil mesacit mescitlerde itikaf halindeyken diyor Allah Azze ve Celle. Halindeykeni nereden çıkardın Buradaki vav, vav-i haliye olduğundan dolayı. ve وَاَنْتُمْ فِي حَالَةِ الْاِعْتِكَافِ fil الْمَسَاجِدِ demiş gibi oldu. Bakın, mesacit kelimesi normalde mefail kalıbındadır. sıga muntaha el-cumu'dur. Yani gayri munsarıftır. Başına fi gelmiş fakat başına fi gelmesine rağmen fil mesacide dememişiz. Niye? Çünkü başında eliflam var. Eliflam geldi mi gayrı musarrıflığı bozar. وَالثَّانِيَ ikincisinde örnek fi ahseni takvim. Ahsen kelimesinde ne var? İki illet var. Birincisi vasfiyet vardır. Hüsn, güzellik vasfediyor. İkincisi ise fiil veznindedir. Ekrame kalıbındadır. İki tane e, fer'i illet var kendisinde. Buna rağmen başına fi gelmiş gayrı munsarıftır. Fakat biz fi ahsene dememişiz. Fi ahseni aslı gibi, orijinali gibi söylemişiz. Niye? Çünkü takvim sonunda mudafu ilehi var. Bu kelime de mudaf olmuştur. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Konumuz anlaşılmış mıdır? Buyur. Hocam bu e, yukarıdaki hani Sahra ve kubla örnekleriyle normalde biz burada e, birinci şeyin e, burada iki şeyi barındırdığını söyledik. Te'iniz e, normalde asıl olan e, müzekkerliktir. Burada te'iniz var dedik. E, burada ve buradaki te'iniz de hani şey olan, lazımi olan şeydir. O yüzden hani herhangi bir şey, şey gibi değildir. İşte e, cemiletun gibi değildir diye söyledik. Peki bunun normalde başka bir şart olarak sonda sahra e şeklinde olması, bu kalıpta olması gerekiyor mesela. Tabi bu kalıpta olursa zaten. Şimdi bak zaten Araplar normalde bu kalıptaki kelimeleri elif-i memdude veya maksure olan kelimeleri habla ve sahra gibi gayri musarraf muamelesi yapmışlar. Arap bunu başından beri bu şekilde kullanmış. Tamam Sonradan gelen alimler demişler ki Araplar niye bunlara gayri musarraf muamelesi yapmışlar? Bu zikretmiş olduğum illeti söylemişler. Yani normalde bu kalıpta olan bütün kelimeleri Araplar evvela ilk başta gayrimusarif olarak kullanmışlar. Sonradan gelenler bunun açıklamasını yapmışlar tabiri caizse eğer. Kalıp bu olması lazım tabi. Bu kalıptaki müennes için geçerli olan bir şey bu. Şimdi buraya kadar anlaşıldıysa şimdi normalde kitaplarda yani başka kitaplarda biz dedik ya gayrimusarifin başına eliflam geldiğinde veya gayrimusarif izafe olduğunda ne oluyor? dedik e, gayrimusarrıflık ortadan kalkıyor. Buna genelde neyi örnek vermişler? Merartu bi Osmanina kelimesini örnek vermişler. Bir de kitabın altında göreceğimiz Ra'aytul Velid ibn el-Yezidi şiirini örnek vermişler. Tamam? Ama bizim metnimize bakarsanız bizim metnimizde neyi örnek verdi bize? Bil afdali afdal kelimesini verdi. Bir de bi afdalikum kelimesini verdi. Şimdi İbn Hişam diyor ki muhtemelen talebenin aklına şöyle bir soru takılacak. Niye bütün kitaplarda Merartu bi Osman'ine örneğini veriyorlar? Ee, El-Yezidi örneğini veriyorlar da niye İbn Hişam farklı bir örnek verdi? Bunun şimdi konunun dışına çıkacak. Bize bunun sebebini anlatacak. Ve temsili fil asli benim metinde misal vermem bi efdalikum efdal kelimesini örnek vermem aslında evla daha evladır min temsili ba'dihim bazılarının misal vermesinde marartu bi Osmanina. Marartu bi Osmanina diye örnek vermelerinden benim eftal örneğim daha evladır demiş. Niye? Marartu e, fe innel a'lame çünkü alem olan isimler, özel olan isimler la tudafu izafe edilmezler hatta tunekkara nekire oluncaya kadar izafe edilmezler demiş. فَاِذَا سَارَ نَحْوَ Osman Osman gibi bir kelime olduğu zaman nekiraten nekire olduğu zaman zale zail olur minhu ondan ahadu sebebeyni iki sebepten biri el mani'ayni mani olan iki sebepten biri lehu ona mines sarfi sarftan ve huvel alamiye o da alamiyettir. فَدَخَلَ ف۪ي بَابِ مَا يَنْصَرِفْ Böyle olunca da munsarif babına dahil olmuş olur. Tamam. وَلَيْسَ الْكَلَامُ ف۪يهِ Onda söz değildir. بِخِلَافِ اَفْضَلَ Eftale'nin hilafına. فَاِنَّ مَانِعَهُ مِنَ الصَّرْفِ Onu saftan men eden şey es-sıfatu sıfat olmasıdır. وَوَزْنُ الْفِعْلِ ve fiil vezninde gelmesidir. وَهُمَا مَوْجُودَانِ O ikisi mevcuttur fihi onda. اَدَفْتَهُ اَمْ لَمْ تُضِفُهُ İster onu izafe etmiş ol, ister onu izafe etmemiş ol demiş. وَكَذَٰلِكَ Aynı şekilde Temsili benim bu birincisi. Burası burayı anlamayan var mı? Ben bunu anlamadım diyen var mı bu kısmı? Bakın şimdi. Kitaplarda ne örnek vermişler? Osman kelimesini örnek vermişler. Doğru mu? Osman kelimesi niye gayrimunsarif? Sebep ne? Alemiyetle beraber sonunda elif ve nun var. Alemiyetle beraber sonunda elif ve nun var. İki tane illetimiz var. Doğru mu? Şimdi buna neyi örnek vermişler? Osman'ı izafe yapmışlar. Osmanine, bizim Osman'ımız demişler. İzafe yaptık mı demişler. E, Gayrı musarrıflıktan kurtuldu. Başına bir geldiğinde harfi cer açığa çıktı. İbn-i İşan diyor ki böyle bir örnek olmaz. Niye böyle bir örnek olmaz? Çünkü diyor normalde özel olan ismi seni izafe edebilmen için önce onu nekire kabul etmen lazım. Çünkü marife izafe edilmez diyor. Yani özel isim izafe edilmez. Senin özel ismi izafe yapabilmen için önce onu ne kabul etmen lazım? Nekireymiş gibi yani özel isimlikten onu kurtarman lazım. Zaten diyor sen onu özel isimlikten çıkardığın anda çıkardığın anda onun bir tane illetini götürdün. Yani alemiyet. Hani özel isim yapa, izafe yapabilmek için nekire yaptın ya. Sen onu nekire yaptığın anda onu gayri munsarif yapan o bir illet olan alemiyeti sen otomatikman ortadan kaldırdın zaten bu normal irab edilecek. Yani bunu gayrı musarraf gibi kabul etmene bir anlam yok. Doğal olarak bu örnek yanlış bir örnektir diyor. Ama eftal kelimesini ister izafe et, ister izafe etme, onu gayrı musarraf yapan iki tane illet de onda mevcuttur. O da sıfatla beraber fiil vezninde gelmesidir. Tamam Onun için Osmanina örneğinin yerine bil afdali veya afdarikum örneği daha makuldür diyor İbn Hişam. İkinci olaraktan ve kezalike temsili bil afdal hakeza benim bil afdal örneğini vermem yani başına eliflam gezmem evla daha evladır. Min temsili ba'dihim bazılarının şu şiiri vermesinden örnek olarak daha evladır. Ra'aytu Velid ibn yezidi mübareken. Ben Velid ibn Yezid'i mübarek olaraktan gördüm. Burada farkındaysanız Yezid normalde gayri munsarıftır. Niye? Çünkü hem halemiyet vardır hem de fiil vezninde gelmiştir. Fakat başına eliflam geldiği için onu şeyden kurtarmış, ee, onu gayrimunsarıflıktan kurtarmış ve sonunu mecbur yapmıştır. İbn Hişam diyor ki bu örnek olmaz. Yani benim örneğim daha evladır. Niye? لِيَنَّهُ çünkü o yahtemilu ihtimaldir. En yekuna olması kaddara fi Yezid Yezid'de takdir etmiştir eşşiya'a yaygınlık. Yani özel isim olarak onu kullanmamıştır. Yaygın bir isim olarak da onu kullanmıştır. Fesara nekireten bu da onu nekire yapmıştır. Çünkü belir, belirlilik belirlilik marifenin özelliklerindendir. Belirsizlik ve yaygınlık ise nekirenin özelliklerindendir demiş. ثُمَّ اَدْخَلَ عَلَيْهِ el Sonra ona elif lam getirdi. لِتَعْرِفِ Onu marife yapmak için. Yani önce Yezidi nekira gibi bir isim kabul etti. Ondan sonra ona elif lam getirdi. Onu marife kabul etmek için. فَعَلَى هَذَا Bunun üzerine leyse fihi onda yoktur illa veznul fiili fiil vezni haseten. E bu da tek başına bir kelimeyi gayrı munsarif yapmaz. Yani fiil vezninde olması. Fiil vezniyle beraber ne olması lazım? Alemiyet olması gerekir ki gayrı munsarif olsun. Ve yahtemilu ve muhtemildir en yekune olması, bakiyen baki olması ala alemiyetihi özel isimliği üzerinde baki olması ve el zaidetun. Eliflam ise zaittir. Yani tarif için gelmemiştir. Ziyade olaraktan e, gelmiştir. Tekit ifade diye. Kema zahame men mesele bihi. Bunu misal verenlerin zannettiği gibi. Bunu misal verenler nasıl zannetmişler? Bunu misal verenler demişler ki buradaki Yezid marifedir, özel isimdir. Eliflam da ziyadedir demişler. Onu şeyden çıkarmıştır, gayri musarrıflıktan çıkarmıştır. İbn-i da diyor böyle ihtimalli olan, yani belki de diyor bu şair önce Yezid'i Nekir'e kabul etti. Sonra o Nekir'eyi bizim Yezid'e kullanmak için getirdiği başına Eliflam koydu. Bu da olabilir. Sizin dediğiniz de olabilir böyle ihtimalli bir örnek vermektense benim vermiş olduğum bil eftari hiç problemsiz bir örnektir, ihtimalsiz bir örnektir, daha evla bir örnektir demiş. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين